الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا بها في محكم تنزيله وإن التقوى أكثر وإن التقوى أكثر ما يدخل الناس الجنة كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ما ما أكثر ما يدخل الناس الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد من علينا بدين مستقيم بدين وسط وسط في عقيدته وسط في عبادته ووسط في سلوكه قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الأمة التي على هذا الدين الذي هو دين الإسلام هي وسط في الأمم بين الإفراط والتفريط وفي باب العقيدة هي وسط في تنزيه الله تعالى وإثبات الصفات الكمال له فهي بذلك وسط بين تفريط بين تفريط النصارى حيث عطلوا صفات الله تعالى ووصفوه بما لا يليق به وبين تفريق وبين إفراط اليهود حيث بالغوا في تشبيه في تشبيه الله تعالى بخلقه حتى شبهوه بصفات بني بصفات بني آدم وفي باب عيسى عليه الصلاة والسلام الأمة وسط بين تفريق اليهود الذين قالوا فيه بهتانا عظيما وبين إفراط النصارى الذين أطروه وأعطوه صفة إلهية وكذلك فيما يتعلق بملائكة, بملائكة الرحمن المسبحات بقدسه الأمة وسط بين تفريق اليهود الذين عادوا ملائكة الرحمن كما قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وهي وسط بين ذلك التفريق وبين إفراط النصارى الذين جعلوا روح القدس إلها من آلهات الثلاث وكذلك في باب العبادات الأمة وسط فهي وسط بين النصارى وبين اليهود في باب الطهارات فإن النصارى لا يبالون لا يبالون بالطهارة بل يرون أن الاتصاف بالوسخ وغير ذلك من القاذورات من الكمال ومن الزهادة في الدين وأما اليهود فأفرطوا أفرطوا حيث إنهم لا يؤكلون الحائط ولا يجالسونها ولا يبقون معها في بيت هي فيه وإذا أصاب وإذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم فإنه يزيلها بالمقاريض أي يقطعها بالسكاكين وكل هذه التشددات تشديدات والإهمال غائب عن شريعتنا غائب عن ديننا الحكيم ثم هذا الدين عدل كله وصدق كله فأحكامه متصفة بالتوازن والعدالة ومتصفة بالحكمة وهي وضع الأمور في مواضعها ومن تلكم الحكمة أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الحرج في شرعها في أحكام عباداتها وفي معاملاتها فالحرج مرفوع في هذا الشرع فإن من من القواعد الكبرى التي اتفق عليها فقهاء الأمة وعلماؤها أن المشقة تجلب التيسير ومن هذا التيسير ما نحن فيه اليوم حيث اجتمع لدينا عيدان عيد يوم الفطر وعيد صلاة الجمعة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مثل هذا الو... في مثل هذا الوضع ألا يجب علينا ألا يجب على الجميع ألا يجب على ألا يجب على أهل أهل الفروض شهود شهود الجمعة إذا كانوا قد شهدوا العيد ففي حديث زيد بن أرقم لما سئل هل اجتمع معكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجاد قال نعم قال فماذا قال قال قال إنه صلى عيد الفطر في صدر النهار ثم قال من شاء أن يجمع فليجمع ومن أراد أن لن يجمع فلينصرف وإنا مجمعون فجمع بالصحابة واستفاد واستفدنا من هذه السنة أن حضور الجمعة إذا اجتمع عيدان على أهل الجمع ليس بواجب وليس بفرض وهذا قول الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك نصرها واستظهرها الإمام أبي عبد الله المازري في شرح التلقين وهي رواية مقرب وابن الماجشون وابن وهب عن مالك والرواية المشهورة عنه رحمة الله عليه والتي نص عليها في المدونة أن حضور صلاة العيد في أول النهار لا يثبت حضور الجمعة عن أهل الجمعة ولا يجوز للإمام أن يأذن في التخلف عن الجمعة وهذه هي الرواية المشهورة وعليها مذهبه وعليها مذهب أبي حنيفة والعذر لهذه الرواية المشهورة هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث لم يبلغهم أن الحديث لم يبلغهم فإن الحديث برواية الشاميين روى, روى هذا الحديث أهل الشام فحري بأن لا يدركه وبأن لا يحيط به أهل المدينة وهذا هو الواجب علينا في تعاملنا مع اختلاف فقهائنا الأجلاء فنسترحمهم ونقلب الأعذار لهم ونجلهم ونقدر لهم حق ونقدرهم حق قدرهم لكن الاتباع نتبع الدليل ونتبع الكتاب والسنة فإن العصمة للكتاب والسنة وليست لأحد من الناس فعلى فهذا يدل على ما في هذا الشرع الحكيم من التيسير والتعفيف على الناس فإن عادة الإسلام أن العبادات إذا دخلت إذا كانت من جنس واحد وتعددت دخلت أولاهما في الأخرى دخلت إحداهما في الأخرى كما عهدنا في من دخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر ولم يصلي تحية المسجد فإذا ركع ركعتي الفجر أغنته عن تحية المسجد وكذلك إذا اجتمع في الأرض أسباب الطهارة كمن اجتمعت لديها غسل الجنابة وغسل الحيض فإنها فإنه يكفيها غسل واحد بنية كلا الطهارتين وكذلك الوضوء تدخل في تدخل في الغسل فمن كان به حدث أصغر ثم أصابه حدث أكبر فاغتسل فإنه يكتفي بغسله عن الوضوء وكذلك صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عرفات وهو يوم وهو جمع يجمع فيه مسلمو العالم والاجتماع من معاني العيد وكان يوم عرفة في أهده في يوم حجه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فلم يصلي في ذلك اليوم الجمعة بل صلى الظهر واكتفى بجمع آه، واكتفى بالجمع الكبير الذي يمثل عيدا يكتفى به عن العيد الصغير فهكذا يكون التيسير والتحبيب في الأمة فنحمد الله تعالى على ما من به علينا من شريعة من شريعة فيها التيسير واليسر كما قال تعالى ونيسرك لليسرى وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون مبشرين لا منفرين ميسرين لا معسرين فلنتمسك بهذا الهدي بهذا الهدي النبوي الشريف ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يفهمنا مقاصد شرعه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله العظيم من فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمين تسعون الله جل وعلا كما يند الله يمن وسيا jin tsoronsa. kuma koyaushe yake mana wannan wasiya kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an tambaye shi wani abu ne ya fi yawan shigar da mutane aljanna yace tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima da addini wanda yake tsaka a cikin al'amuransa aka yi sanya wannan al'umma ta zamantu tsakiya a tsakaki madaidaiciya a cikin sauran al'ummomi babu sake babu tsanantawa a cikin babin aƙida da babin ibada da babin tarbiyyar hali haka wannan al'umma ta kasance a babin aƙida wajen sha'anin Allah ba ta zamanto mai sassauci ba yadda za ta kore sufofi ga Allah na kamala kuma ba ta zamanto mai wuce gona da iri ba da isa inda ba a ce ta je ba na ba mu Allah sifofin halittarsa kamar yadda yahudawa suka aka zalika a babin annabawan Allah ita ma wannan al'umma ta zamanto tsakaki ba ta zamanto wadda ta yi wato magana ta sharri da magana ta ɓatanci ga annabin Allah ba ɗaya daga cikin annabawan Allah ba kamar yadda yahudawa suke ga annabi isa suka ambaci magana ta sharri da sakin baki a gabansa da sakin baki a kansa da suka sifanta shi da cewar ba ɗan halar ba ne kuma wannan al'umma yayin da ba ta yi abinda yahudawa suka yi ba a kan annabi isa kuma ba su yi abin da nasara suke fa kan annabi isa yayin da suka ba su sifar allah haka a wajen mala'iku wannan al'umma ba a tsora ta akan aƙida wadda za ta zanka yin batanci ga wani daga cikin mala'ikun allah ba ba ta kuma wuce iyaka ba wajen ba ma wani daga cikin mala'iku sifar allah yahudawa suna adawa ga mala'ika jibril sun ce shi ne daga cikin mala'iku nasara kuma suka mai da bala'ika jibril yana da kaso a cikin allanta suka ce shi ne ɗayan allah uku ta'ala subhanahu wa ta'ala amma ya ƙolin zalimu to a babin ibada ma haka wannan al'umma tsakakaki ce a babin tsarki ba ta zamanto mai sassauci ba yanda wato ba ruwanta da tsare kanta daga dauda kamar yadda nasara suke a wajen nasara kazanta da rashin tsarki alama ce ta gudun duniya su kwa yahudu su kuma sun wuce iyata yadda idan na gasa ta taba jikinsu maimakon su wanke ta da ruwa sai dai su kankare ta da wuka ko idan a tufa ne sai dai su yanke tufa da wannan tsanani da wannan sassauci irin na waɗancan duk a shari'ar mu ba musu haka wajen ibadar sallah ba mu zamanto al'umma wanda ba ruwanta da ibada ba kuma ba mu zamanto al'umma wanda yake ga baki daya suka daukan makansu rahabaniyanci da tsananta makai wajen bauta yadda har bin Allah in ya gagare su to tare da kasancewar wannan al'umma tsakatsaki ce madaidaiciya ce a wajen wannan da shaidar da Allah ya mata da ya ce kamar haka ne muka sanya ku al'umma madaidaiciya domin ku zamanto shaidu ga mutane kuma domin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama to shaida a kanku to kamar yadda Allah ya sanya ta tsakatsaki madaidaiciya to Allah ya sanya shari'ar ta gabaki ɗayanta adalci ne gabaki ɗayanta gaskiya ce gabaki ɗayanta hikima ce babu wasa ba wargi a cikinta to yana daga cikin hikimar wannan shari'a cewa ta kunshi sauƙi da sauƙaƙawa ba tare da gofartar da umarnin Allah ba yana daga cikin sauƙi na wannan shari'a irin abin da ya faru gare mu a yau aka samu sallar idi guda biyu ta haɗu da sallar idi ta bakaramar sallah da kuma sallar idi ta sallar juma'a wadda muke yin ta yanzu to irin wannan ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin zaid ibn arqam cewar da aka tambaye shi zaid na mu'awiyah bin abi sufyan ya tambaye shi shin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idi biyu ya taba haduwa a rana daya yace eh yace yaya yayi yace yayi sallar idin karamar sallah a farkon a farkon walaha sannan kuma ya ce duk wanda yake so ya tsaya tare da mu ya sallar juma'a ya tsaya wanda kuma yake so ya tafi to ya tafi amma mu za mu sallar juma'a to daga wannan kaso daga cikin malamai suka ɗauki matsayi cewa idan irin wannan ta faru to sallar juma'a wajabcinta akan wanda sallar juma'a ta wajaba a kansu ta faɗi abin da ya yi saura a kansu shi ne su sallar azahar domin ita sallar azahar tana wadatarwa juma'a tana wadatarwa a gare ta amma yayin da mutum bai juma'a ba ita ce asali babu abin da yake hana ta ba abin da yake ɗauki ta suka ce domin makasudin wannan makasudin waɗannan ibadoji guda biyu shine haɗuwa yayin da aka yi haduwa a farkon dare a farkon rana bukatar a sake wata haduwar sai ya zamanto wato babu fita don haka sai aka yi ma mutane sauki wanda duk ya zamanto zai masa sauki ya zamanto cewa ba sai ya wahal da kansa ba ya tsananta ma kansa akan ya sake zuwa sallar juma'a to wannan bai waje ba a gare shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi sallar juma'ar yayi la'alla wannan saboda kasancewar domin waɗanda suke so su yi waɗanda babu mashakka a gare su kan su zo sallar juma'a su zo su yi ta to irin wannan hali idan al'umma ta shiga to sai a nemi sani da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake matsalar waɗansu kaso na malamai su sun tafi akan cewar ba abin da yake sarrafar da cin yin sallar juma'a kamar yadda yake riwaya mashhuriya a masabar imamu malik da masabar imamu abu hanifa saboda ita sallar juma'a an ce ita wajiba ce saboda haka sunna ba za ta wadatar a gare ta ba to la'an uzurin waɗannan malamai da suka ɗauki wannan magana shine sunnar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta riske su ba domin hadisin nan da aka ruwaito na zaid ibn arqam hadisi ne da malaman sham malaman suriya malaman siriya su suka ruwaito shi wanda ba hadisi ne mashuhuri a cikin malaman madina ba don haka babu mamaki malaman madina irin su imam malik ya zamanto cewar wato ba su hararo wannan hadisi ba yayin da suke wannan fatawa tare da cewa da yawa daga cikin almajiran imam malik sun yi muwafaka da shi sun ruwaito daga gare shi irin wannan kauli na farko da muka ambata wanda shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kan cewar ba dole ne ga wanda ya sallar idi ba ya halarci sallar juma'a sai dai kawai ya yi sallar azhar amma idan ya halarta to wannan ya fi lada ya fi kamala ya fi wato samun cikakken alhaini domin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan yana nuna mana sauki ne da hikimar cikin shari'a ita shari'a idan ibadoji suka zo suka haɗe to ɗaya sai ta shiga cikin ɗaya idan dai makasudinsu guda ɗaya ne kamar yadda idan mutum ya zo masallaci sallar asuba sai bai yi raka ta fajiri a gida ba idan ya shigo ya yi raka ta fajiri a cikin masallaci wannan raka ta fajir da ya yi sun wadatar da shi ga yin sallar tahiyatul masjid gaisuwar masallaci ko mutum alwalarsa ta kari sai kuma sababi na yin wanka ya same shi idan ya yi wanka wannan wankan da ya yi alwalar ta shiga ciki ba sai ya sake wata alwala ba bayan ya yi wankan tsarki babba saboda ƙaramin tsarki yana shiga cikin babban tsarki haka zalika mace da wankan janaba ya hau kanta da kuma wankan tsarki daga al'ada idan ta yi wanka ɗaya ta shigar da ɗayan cikin ɗaya wannan ya wadatar da ita to wannan yana daga cikin hikimar shari'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar arafa babu saɓani cewa ranar arafa ranar juma'a ce a zamanin ranar hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar juma'a ba sai yi sallar azahar wanda ita san ranar arafa taro biyu ne ya faru da taron duk duniya na musulmi shine da taron ranar arafa da kuma taron sallar juma'a to sai karamin ya shiga cikin babban sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi juma'a ba sai sallar azhar domin ya wadata da taron da ake da ranar arafa to wannan misalai ne na hikimomin shari'a don haka wannan shine bayanin saɓanin malamai akan wannan matsala don haka abin da yake zai kawo sauki a cikin shari'a babu laifi mu yi mu fatawa da shi mu gina al'amuranmu a kan ilimi amma waɗanda suke cewa idan mutum ya yi sallar idi to ba zai yi sallar juma'a ba ba kuma ma zai yi sallar azahar ba sallar idi kawai ta wadatar wannan magana ce ratsatsiyar magana magana ce a bar inkari wajen malamai malamai da dama a da da yanzu duk sun yi inkarinta kuma fita ne daga cikin abinda al'ummar musulmi take a kai na cewa Allah maɗaukakin sarki ya farnanta mana salloli biyar a rana wata sallah ta nafila ba za ta ɗauke sallah ɗaya daga cikin sallolin farilla ɗin nan ba don haka mu guji irin wato ratsatsiyar magana da ratsatsar ra'ayi da ake kawowa wanda ya fita daga tafarki madaidaici Allah ya ba mu fahimtar addini Allah ya ba mu ingantacciyar fahimta kuma Allah ya umarce mu da yin salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن, وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم يسر لنا لليسرى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ألهمنا رشدنا وبصرنا وانصرنا بأمور ديننا اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في سلم وسلام وفي أمن وعافية وإيمان ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله